Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. Egunan! Egun, hartuko dugu egazkina. Edo, entxeatuko gira bederen. EasyJet egazkin kompainiaren horretan dugu asteuntako goiz flash kronika. Baionako ausitegiak asteuntan aztertu du txotxe etxebestu guñagari gertatua. Bi ko eta enbalditua uste hilian, embalditua den txotxe etxebest etzuten, EasyJetekoek utzi egazkin erat igaiterat emierritzeko arrazoina, bakarrik zela eta etzuela laguntzailerik alta aintzenetik bere txartela hartua zuelarik. Oh. Easy jet, easy eranaidu, errex, jet, abiuna, edo egazkida. Abiun errexa, hatik, igaiteko, ez da inerexa. <laughs> edo berdin erren du jet edo bota jendia aize botatzen duen egazkina. Izi <laughs> jeteko egazkin bat airatu haintzin, bea nola emaiten dituzten seguritate kontseiluak. Dokumentu sesigarria. Welcome aboard, ladies and gentlemen ongi etorri gure egazkinerat. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Artu minuta bat zuen seguritatea aipatzen duen filma honen so egiteko salbu itxuek biztan dena, baina ez dugu hemen itxurik, ez dira gure egazkinetan onartuak. This is a no smoking flight and it is strictly prohibited to smoke in the toilet. Debekatua da erritzea, baina ez dugu hemen piparirik, ez dira bularretarik eridirenak gure egazkinetan onartuak. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. bat balimada, hartu zuen aintzinean agertuko den aire maska, salbu biztan dena, baina ez dugu hemen eskumotzik, eskumotzak ez baitira gure onartuak. In case of an emergency, the illuminated exit signs will help you locate the exit doors. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Sokorriateak egazkinaren bi aldeetan dira, haintzinean eta gibilean joan arat lasterka, salbu handikapatuak biztan dena. Baina ez dugu hemen handikapaturik, handikapatuak ez dira gure egazkinetan onartuak. Your life jacket is under your seat are in the central armrest. Salbatzeko soineko edo xalekoak jauntzi, salbu lodiek biztan dena, ez baitute estekatzen halko, baina ez dugu hemen lodirik, ez dira lodiak gure igazkinetan onartuak. Thank you for your attention. We wish you a very pleasant flight. Mil esker gure entzuteagatik, salbu elkorrak biztan dena, baina ez dugu hemen elkorrik, ez dira elkorrak gure igazkinetan onartuak. entzule, una goiz flashen kontseilu bat, EasyJet, sekulan itxua, bularretarik eri, eskumotz, handikapatu, lodi eta elkor balimazila, obe beste kompainia baten bilatzea zure pidaiaren zat.